There are no questions. Everybody's shy. Uh, my question is that uh, I'm uh, Vera Zalka from the uh, from Budapest, and my question is how did you get that found? How did you collect money for that, or how did you collect that territory? How did you occupy that? How were you able to build their buildings? So that's a fantastic uh, result and uh, we are standing here in Hungary. We would like to occupy villages for our people because they are really theirs and we would like if they could uh, do some agriculture for themselves. And uh, we found such situations in Hungary that there is a village and imagine around the village if people would like to occupy the territories and uh, do some uh, agricultural work, they are not able because that territory right <laughs> beside the village, it's somebody bodies, so it's really terrible. Én magam Budapesti vagyok, és arra lennék kíváncsi, hogy a, a San Franciscoi közösségi földalapnak hogyan sikerült megfelelő anyagi erőforrásra szertennie, hogyan sikerült megszerezni ezeket a területeket, vagy a területek fölötti rendelkezés jogát. Magyarországon is számos olyan eset van, hogy szeretnénk például egy falu lakosai számára a területet foglalni, de ö, ők nem tudnak dolgozni a falu mellett területen, mert valaki más a tulajdonos. Szóval erről szeretnék hallani. to boil down a very complicated process into maybe three steps. The first one was the refusal of the residents to move, which created a crisis that needed to be resolved in one way or another. Uh, The second was uh, to back them up creative legal advocacy and community organizing, protests and the like. And we actually found the fundings because in San Francisco, you may may have heard, uh, we have earthquakes once in a while they tend to be very devastating, and uh, we actually uh, demanded that this since the building was dilapidated and in bad shape, we demanded that the city uh, use its seismic stabilization fund, uh, its earthquake stabilization fund money to um, help purchase this building uh, from the college that wanted to demolish it. Um, it's a, it, so that's in a, in a nutshell um, the process. We are very lucky in in um, San Francisco that even though there's been much privatization and austerity uh, and destruction of social housing, we still have some. We still have, have money and a political will to achieve these things. We have about uh, about 25,000 units of social housing in San, in San Francisco, and that's but that's over 40,000. Uh, I've been sorry, over 40 years of, of organizing, intergenerational, um, and is just a drop in the bucket because obviously uh, people are being evicted a lot um, a lot quicker than we are able to um, to build and um, collectivize. Ez egy nagyon hosszú és bonyolult történet, aminek az összes szállát most nem fogom kibontani, de a lényeg a következő. Először is tiltakoztunk. Megszerveztük magunkat és tiltakoztunk, eh, az ellen, hogy kilakoltassanak minket az otthonainkból. És a második tényező, hogy kaptunk elég komoly szolgáltatást és különböző közösségi szervezők segítették a munkánkat, segítették a szerveződésünket. És egy harmadik tényező, ami talán San is sajátosság az, hogy a földrengések, a gyakori földrengések miatt van egy úgynevezett földrengési helyreállítási alap. És mi azt a követelményt fogalmaztuk meg a város vezetésével szemben, hogy miután itt nagyon leromlott házakról van szó, amelyeket egy főiskola vagy egyetem számára kollégiumi célú épület építésre kívánt megvásárolni egy vállalkozó. Mi azt követeltük a városvezetéstől, hogy ebből a földrengés utáni helyreállítási alapból biztosítsanak nekünk anyagi forrást arra, hogy, hogy, hogy mi vásárolhassuk meg magát a földterületet. És szerencsések voltunk amennyiben, ez, amennyiben sikerrel jártunk, és különösen szerencsések vagyunk azért, mert hogy ez nem működhetett volna, hogyha egy több évtizedes, több mint 40 évre visszamenő küzdelem a lakhatásért nem előzte volna meg a mi fellépésünket. Annak ellenére, hogy nagyon komoly privatizációs törekvések voltak a 90-es évek San Franciscóban, még mindig van 25 ezer közösségi vagy szociális bérlakás, és ezek az elmúlt 40 év közös munkájának köszönhetők. De ez a siker is csak egy csepp a tengerben, hiszen így is jóval kevesebb a bérlakás, mint amekkora az igény lenne. Hi, I'm Kevin E from Sasalambata. Sasalambata-ról jöttem, Kevin E vagyok. Um, you, uh, in poorer, I, I'm from South Africa originally, but I live now in, in Hungary. Én Dél-Afrikában születtem, de most már évek óta Magyarországon élek. Um, and the impression is that homelessness is a phenomena of poorer countries. I understand this is a perception generally where I've been. És az én tapasztalatom az, hogy a hajléktalanság inkább a szegényebb országoknak a problémája. But yet when you guys talk, you show us all pictures of homelessness in the richest country in the world. És a videón mégis a világ leggazdagabb országának a hajléktalan embereit láthattuk. How do we overcome these uh, preconceived ideas that the way to uh, rescue, well, how to uh, solve the homelessness problem is just to boost the economy? Tehát hogyan lehet szembeszállni azzal az elterjedt és téves nézettel, hogy a hajléktalanságot majd az fogja megoldani, hogy maga a gazdaság kicsit jobb formában kerül. Tehát először a gazdaságot kell javítani, és utána megoldódik magától a hajléktalanság. Would any of the panel like to respond to that? Sorry? Can you repeat the question, please? Would anyone on the panel like to respond? Hogy a panelen valaki válaszol? Well, in the, the richest country in the world needs a lot of poor people so that the rich people can have a lot of profit. A világ leggazdagabb országának szüksége van a szegény emberek tömegeire, mert a gazdag emberek csak így tudnak haszonra szert tenni. And, and actually the recent um, economic crisis that we have in the States uh, largely came because of inequities in the housing market. és a jelenlegi gazdasági válság egyik fő kiváltó oka azokban, a, azokban az egyenlőtlenségekben keresendő, amelyek az amerikai ingatlan szerkezetet jellemezték. So just like the our country um, ex, extracts resources from poorer countries, it also extracts resources from um, a large labor market in the United States, which makes very little money. Um, we have, in some neighborhoods, we have up to 30% official unemployment. And we have a tremendous number of people who are homeless or who are at risk of being homeless. És ugyanúgy, ahogy az Egyesült Államok más szegényebb országokból von el e, e, erőforrásokat, ugyanúgy e, ki zsákmányolja a saját munkaerőpiacát is. Azzal, hogy a munkanélküliséget sok területen meglehetősen magasan tartja. Vannak olyan területek, ahol 30%-os a munkanélküliség. So in our case, the free market is not really free because there are a lot of uh, public policies that promote the accumulation of wealth and uh, very little protections for people who are poor. Tehát a mi esetünkben a szabad piac az nem igazán szabad piac, mert számos olyan törvény és rendelkezés van, amely, egy, amely nagyon kevés számú kézben összpontosítja a vagyont, és amely rendkívül hátrányos következményekkel bír a szegényebbek számára. The mayor of New York City is the richest, one of the richest people in the world. New York város polgármestere a világ egyik leggazdagabb embere. So he, he really doesn't have a lot of personal experience um, meeting folks like uh, Giza and Lassie or Rob or Brandon or myself um, to actually sit down and have a conversation about how a lot of people live in what to us is the real world. És hogy ő nem sokat találkozott olyan emberekkel, mint Géza, Laci, Rob, Brandon vagy én, akik, akik szá, és nem, nem ismeri az a hajléktalan embereknek a valóságát. Now we can do a good job and educate politicians and public officials But that doesn't mean they're going to change anything unless we have the power to pressure them to do so. És hiába végezünk bármilyen jó munkát is abban, hogy felvilágosítjuk a döntéshozókat és a politikusokat, önmagában ez nem fogja megváltoztatni őket, csak az vezet változáshoz, hogyha megfelelő nyomást tudunk gyakorolni rájuk. That is why it's so important what you guys are um, initiating and building upon here because you're going to figure out here how to build power for people that are not only voiceless but that are stigmatized. És éppen ezért az a kezdeményezés és az a küzdelem, amit ti most itt együtt elkezdtek, az azért olyan rendkívül fontos, mert hatalmat építetek ki olyan emberek számára, akiknek jelenleg nem csak hogy a hangjuk nem hallható, de akiket megbélyegez a társadalom többi része. That is the only way to make sure that economic growth benefits everybody because all sectors have to be respected as stakeholders, including homeless and unemployed people. És ez az egyetlen módja annak, hogy a gazdasági növekedésben eh, mindenki részesedhessen. Eh, azt kell elérni, hogy a társadalom minden csoportja, minden érintett csoport eh, részesülhessen ezekből az állásokból, beleértve a hagyatalanokat is. Hello, uh, hello. My name is JD, and I'm a resident of Hungary and uh, previously from America. My question is about the criminalization of homelessness. Uh, sziasztok, JD vagyok, jelenleg Budapesten élek, amúgy Amerikából jöttem, és a kérdésem a hajléktalanság kriminalizációjával kapcsolatos. I would like uh, the Americans to explain what does that mean, to uh, the criminalization of homelessness in America, what laws make it illegal effectively, and I'd like to hear from the Hungarians if you could change one law in Hungary or in Budapest that would make it uh, better to be homeless, if you will, uh, what would that be, and what would that law be that we could change right now? Először is azt szeretném kérdezni az amerikai vendégektől, hogy mit jelent pontosan a hajléktalanság kriminalizációja. Ezt úgy értem, hogy melyek azok a törvények, amelyek miatt bűnözőként kezelik a hajléktalanokat. És a magyar résztvevőktől pedig azt szeretném kérdezni, hogyha egyetlen törvényt, hogyha lehetőséget kapnának arra, hogy egy darab törvényt megváltoztassanak, akkor melyik lenne az a törvény, amelyet meg változtatni? Uh, so basically, uh, criminalization kind of works hand in hand with stigmatization. Um, homeless people in the U.S. aren't treated like uh, people. Um, you saw one of the um, one of the one of the flyers or one of the um, slides said, um, "We are human." Um, that's something that is real, and it's laws that that actually they don't say that it's it's it's, targeting homeless people, but in actuality, if you're in an open space, if you have no place to go, more more times than not, you will be subjected to um, uh, brutal and harsh um, behavior on behalf on behalf of the police. A hajléktalanság kriminalizációja, tehát bűn, bűnözésként kezelése és a hajléktalanokra nehezedő megbélyegzés kéz a kézben járnak. Arról van szó, hogy nem kezelik emberként a hajléktalanokat Amerikában. Például, ha a videót nézték, volt egy olyan rész, amikor transzparensek voltak láthatók, és egyik transzparens egyszerűen azt mondta, hogy mi is emberek, vagy mi is emberi lények vagyunk. Tehát amit meg kell változtatni az az, hogy ne kezeljenek minket máshogy, mint a nem hajléktalan embereket. Yeah, and also um, in the U.S., our society isn't um, as homogenized um, as it is in Budapest, um, and so racial justice becomes a major um, component when we're talking about homelessness. Um, and uh, to be a person of color, you can also be criminalized as well. There's there's stigmas around that, and so racial justice is a component uh, that kind of works in hand in hand um, with folks being criminalized and, and the stigma um, that is is um, I guess pushed out by um, you know the media and I guess the ruling elite. És nagyon érdekes Amerikával kapcsolatban az is, hogy sokkal kevésbé homogén társadalom, mint mondjuk Magyarország. Ez többek között azt jelenti, hogy a faji egyenlőtlenség kérdése egy nagyon égető kérdés. A színes bőrű embereket is uh, rengeteg megkülönböztetés éri, és egyszerre őket is uh, megbélyegzik, tehát stigmatizáció áldozatai, és kriminalizálják. Ebben a helyzetük hasonló hajléktalané hajléktalanokéhoz, és ezért a két területen együttesen kell felépnünk, mert a média és például az uralkodó osztályok mindent megtesznek azért, hogy ezek a stigmák megmaradjanak. So I'm going to pass it to my Hungarian brothers so they can answer the question about uh, is it one law that they want to change? What would it be? És akkor át is adom a szót a magyar kollégáimnak, hogy ők elmondhassák azt, hogy ha egy magyar testvéreimnek, bocsánat, hogy melyik az az egy törvény, amelyeket meg szeretnék változtatni. A lakcímbejelentési törvényt szeretnénk esetleg így megváltoztatni, mert az egy lényeges dolog hogy ma Magyarországon ugye a lakcímbejelentés a hajléktalanoknál vagy egy bizonyos címre lehet bejelentkezni, vagy ideiglenesen. És ugye Magyarországon akkor már nem úgy bánnak az emberrel, mert vagy ismerik ezt a címet és nem alkalmazzák, mármint a munkáltatók, vagy, vagy, vagy pedig semmit nem tud elintézni, mert ideiglenes címe van, és ugye Magyarországon kötődik minden általában az állandó lakcímhez akármit szeretne elintézni egy magyar halléktalan, nem nagyon fog tudni elintézni valamit úgy, hogy van egy ideglenes címe. Se egészségügyi vonalon, semmilyen vonalon nem fog tudni mozogni, mert, mert egyszerűen ez is egy bélyeg. If there is one piece of regulation that we could change, it would be the one that has to do with the uh, registered address that people need to have. in Hungary, normally you either have a temporary or a permanent registered address if you have a registered address at all. And normally you need to have a permanent registered address to be able to get anything done and also to get a job. So if an employer, an employer uh, wants you give you a job, but sees that you don't have a permanent registered address, they won't be able to sign a contract with you and they won't employ you. But also, if you want to get healthcare, you need that. So, if we could address one specific piece of legislation, this would be it, and we would try to make it sure that people who only have a temporary registered address have the same rights as the ones who have permanent ones. Azt szeretném elmondani, most beszélgetünk egy nagy dolgokról, nagy törvényekről. Végül is ez a célunk. de egy új alakuló csoportnak, aki most indul, muszáj a napi dolgokkal is foglalkozni, amit egy hajléktalannak fontos. Fontos egy hajléktalannak például az, hogy hétvégén bezárnak a nappali melegedők, nem tud hol megfürdelni. Fontos egy hajléktalannak az, hogy a rendőrség hogy bánik vele. Nem tudja a hajléktalanok, hogy a rendőrség mit vár tőlük, és a rendőrség se tudja, hogy a hajléktalanok mit várnak tőle. Ezért egy olyan új alakult csoportnak, vagy most alakuló csoportnak az ilyen dolgokkal is foglalkozni kell, amelyek hamar lehet elérni sikereket, és akkor hát, ha minél több hajléktalan be tudunk szervezni ebben a csoportban, mert látják, hogy valamit elér ez a csoport, amivel dolgozni. Köszönöm. So here we are talking about uh, large goals and big objectives. But as this is a new group, actually it's just being formed, so we'll have to deal with uh, smaller daily issues first, such as the problem of uh, the daycares closing for the weekend, where we are in a position when we can't have a shower or a bath in the weekend. Also, there's the issue of the police. We, uh, as a community of homeless, we don't know what we can expect from the police and also the police have a lack of information they don't know what to expect from us so like we should need to educate people maybe both groups so probably we will have to start fighting small struggles first and and achieve small victories and that could show and demonstrate that we can actually get things achieved like we can actually achieve things and that could give us more hope and more strength for larger struggles in the future I'm from New York City and I now live in Budapest. Um, and I heard the American organizers talking about the fact that in the United States, homelessness is linked to other struggles uh, with marginalized groups such as racism. And I was wondering if the Hungarians could talk about whether they feel that that will be relevant for them to do here, to ally with other such groups, um, and how they feel that might happen. Én New Yorkba jöttem, és azt szeretném kérdezni az amerikai szervezőktől, akik már elmondták, hogy ők úgy érzik, hogy fontos, hogy más társadalmi mozgalmakhoz, küzdelmekhez csatlakozzanak, például a marginalizált csoportok és a, a, a diszkriminizált uh, fai csoportok uh, küzdelmeivel, tehát, hogy ezek alapján a tapasztalatok alapján azt gondolják el, hogy Magyarországon is így kell tenni, és azt szeretném kérdezni a magyar résztvevőktől és az új szervezet alapítóitól, hogy ők fontosnak tartják-e azt, hogy csatlakozzanak más társadalmi csoportokhoz, szerveződésekhez. Természetesen fontosnak tartjuk, mert minden támogatóra szükségünk van, pláne a kezdetek kezdetén. Ilyenkor ugye nagyon nehéz Of course, we think that is very important because we need all the allies and all the support we can get, especially at the very beginning. Egy pillanatra ez még én annyit szeretnék hozzátenni, hogy fontos, de nem olyan célba, hogy anyagilag támogassanak, mert ha minket anyagilag már támogatnak, akkor ők akarják megszabni, hogy mi mit csinálhassunk. Tehát így nem, inkább akkor nem. Köszönöm. And, and what I want to add to that is this. Uh, yes, we need support from uh, from uh, different groups, but not in a financial sense because there's a risk that if, if people start to support us financially, then they will want to determine our agenda. And that's something we want to avoid. Annyit szeretnék elmondani, természetesen minden szervezetnek várjuk a támogatását, de nem csak szervezettől, itt ezen a képzésen voltak szervezetek tagja is velünk. És nem az volt a lényeg, hogy ők milyen szervezetet képviselnek, hanem a végén azt mondták, hogy ők a szervezetek kívül magánemberként is hogy tudnak nekünk segíteni. Lehet rájuk számítani magánemberként is, nem csak egy szervezetként. És ez a lényeg. Köszönöm. And also what I want to add is that uh, during the training we already worked with people uh, in different, coming from different organizations. And it was a great thing to be able to work with them, um, both as members of these organizations and as individuals who were committed to have to not only fighting for their own objectives, but to helping us. Illetve, hogy mindehez én még annyit fűznék hozzá, hogy, hogy nekünk hosszú távú terveink között szerepel az is, hogy egy nagyobb koalíciót építsünk ki, egy, egy igazságosabb társadalom és egy igazságosabb városért való küzdelemben, és tulajdonképpen a város mindenki cím vagy kifejezés is erre utalna. Tehát, hogy mi például azt gondoljuk, hogy az, hogy kinek van hozzáférése a térhez, illetve a közterekhez, az, az, egy, az egy politikai kérdés. And uh, what I want to add to that is that uh, as part of our long-term objectives, we want to build a coalition of different organizations and movements working for social justice. Uh, for example, uh, the question of who has access to public spaces is a political question. És hogy azt gondoljuk, hogy, hogy amikor um, amikor egy közösség, vagy amikor egy önkormányzat azt gondolja, hogy ez rendben van, hogy az állampolgárok egy része csak azért, mert cigány élhet mondjuk 200 egy telepen két külső um, kúttal, ivóvíz nélkül, és öten, heten lakva egy szobába, vagy amikor egy város úgy működik, hogy azok, akik autóval járnak, azok, azok használhatják elsősorban a tereket, és akik gyalogolnának, biciklisznének, vagy babakocsival közlekednének, azok el vannak nyomva, vagy amikor a hajléklan embereket a jobb módúak esztétikai érzékére való hivatkozásával szorítják ki a köztelekből, akkor valójában ugyanarról a problémáról beszélünk, arról, hogy kinek van és milyen körülmények között joga a tér használathoz. And so basically this is reflected by the name, uh, the city belongs to everyone. Uh, and the same, and we are convinced that is issues such as uh, when it is okay for a community and it is okay for a local government uh, to see and acknowledge that 200 Roma people are living in um, in a community in a in a, in a segregated settlement uh, where there there there are five to seven people sharing the same room without running water, only with two external wells without water two external wells for these 200 uh, Roma individuals, or when uh, the leadership, the management of a city thinks it's okay to give priority to cars and those who own cars in the capital, and uh, treating those who wish to walk, cycle, push a pram with a baby uh, as secondaries in this sense, and also when uh, when the homeless are being excluded from public places, uh, basically due to a number of issues that we could term aesthetic or having an aesthetic nature. So basically, we are convinced that all these issues are closely interlinked and related, and if we want to address one, then we have to address the others as well. És én egyébként személyesen akkor lennék a legboldogabb, hogyha valami itt kialakul, akkor például közösen mennénk el a például a meleg emberek jogaiért tüntetni, és amikor egy elhelyezés nélküli kilakoltatás ellen tüntetünk, akkor számíthatnánk a meleg jogi szervezeteknek a támogatására. Például. And just to give you an example, personally I would be very I would only be happy if I could be sure that, for example, where is a breach of law towards gay people, then we could uh, stand up and march together for gay rights. and uh, when there is a forced eviction without provision of shelter for the people involved, then we could count on the support of, for example, uh, gay support groups. Én szintén hajléktalan vagyok. Egy olyan kérdésem van, hogy beszél, hallottam egy-két olyan dolgot, hogy ilyen támogatások, olyan támogatás, ilyen segítség, olyan segítség. Na most itt eh, Magyarország területén nem tudom, hogy a eh, amerikai a tagok, hogy eh, merre voltak itt Budapest környékén, de én itt élek elég régóta, és én látok olyan gyárakat például, ami úgymond több mint 10-15 éve üresen állnak, semmi mozgás nincs arra, meg itt vannak olyan hallítanak, akik munkát keresnek, és mi hogy hajléktalan, nem kap megfelelő munkát, vagy nem akarják fölvenni, mert hajléktalan. Na most én, én régebb óta gondolkoztam ezen a dolgon, hogy vannak ezek a gyárak, hogy ott kéne azokat a hajléktalanokat ott el, munkával ellátni, hogy tudjanak ők maguk is boldogulni az életben továbbiakban. I'm a homeless person myself. and I don't exactly know where our American brothers and sisters uh, were when they went and, and visited homeless people in Budapest, but the fact is that there are a number of abandoned factories that has been abandoned for like 15 years. Uh, they are completely empty, there's no movement at all. And so what I've been thinking about for a long term time now is that these could be places where the homeless could be provided uh, employment and maybe this would be a way to help them uh, stand on their feet. So I would like to ask your opinion about that. In New York, we focus on turning empty buildings into housing. So we look to squat in these buildings and we look to take them over. New Yorkban mi arra összpontosítunk, hogy az üresen álló épületeket lakhatási célra hasznosítjuk. És így például házfoglalásokat hajtunk létre, bocsánat, tehát házfoglalásokat hajtunk végre. Our organization thinks it's a crime when buildings are left empty for long periods of time while people are sleeping on the streets at night. A mi meggyőződésünk szerint bűn az, amikor hagyják, hogy ezek az épületek hosszú ideig üresen álljanak, miközben az emberek az utcán alszanak. It is a moral injustice. And the reason that this happens is because of the capitalist society in New York, where landlords are allowed to profit while people are left on the streets at night. In other words, they would keep a building empty to speculate on the future and how much money they might be able to make in the future. És ez maga a társadalmi igazságosság. És az, hogy ez lehetséges, annak a New Yorki társadalmi berendezkedés, a kapitalizmusnak ez a formája, az oka. Egy olyan berendezkedés, ahol az ingatlanok birtokosainak lehetőségük van arra, hogy óriási eh, profitra tegyenek szert, abból kifolyólag, hogy spekulálnak ezekkel az ingatlanokkal. as we walk the streets of Budapest, I think the problem exists here is similar to the problem that exists in New York City. There are a large number of empty buildings in the city that could potentially be used for housing. People are homeless because they don't have a roof over their head. That's how you get at a root cause. If you put a person in the shelter, that is not solving the problem. És Budapest utcáit látva én magam is számos üresen álló ingatlant láthattam. És azt hiszem, hogy a problémának a gyökere az tényleg az, hogy az emberek az utcán alszanak, és nincs hol, nincs egy olyan hely, amit otthonnak hívhatnának. Az, hogy betesszük őket különböző átmeneti szállásokra, az nem oldja meg a problémát. I'm of the opinion that if you want to change this situation in Budapest, it may take an act of civil disobedience or direct action. Én azt gondolom, hogy ha meg akarjuk változtatni, hogyha ti itt Budapesten meg akarjátok változtatni a helyzetet, akkor könnyen lehet, hogy ehhez polgári engedetlenségre és különböző közvetlen akciókra van szükség. There is no reason why folks that are gathering in this room cannot organize to take over one of these buildings. Semmi oka nincs annak, hogy például az ebben a helyen, teremben helyet foglaló emberek ne kezdjenek el szerveződni és ne foglaljanak el egy-egy ilyen épületet that would send an important message to your government and your elected officials that you're tired and you're not going to take it anymore. Ez a lépés egy nagyon kemény üzenetet jutatna el a kormányhoz és a megválasztott képviselőkhöz, azt az üzenetet, hogy elegetek van ebből a helyzetből, és nem vagytok hajlandók azt tovább tolerálni. In 1956 your country underwent a revolution. Magyarországon 1956-ban forradalom történt. It may take another revolution to fix the current problem. Lehet, hogy egy újabb forradalom kell ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon. You have to make some decisions. Döntéseket kell hozni. És most annyi fűznék hozzá, hogy ez lesz az utolsó kérdésünk sajnos, mert kifutunk az időből. I have to, I, I have to tell you that this will be the last question because we're running out of time here. Odoni Orbán Anna vagyok. Uh, részt a képzésben, hajléktalan vagyok és a vagyunk művészeti csoport tagja is. Uh, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy uh, ez a képzés alatt is a mi csoportunkban volt egy olyan szlogen, hogy ha csatlakozol hozzánk, önmagadért is teszel. Hiszen ezek a problémák, amik nekünk hajléktalanoknak halmozottan, ami minket hajléktalanokat halmozottan sújt, ez azért az egész társadalomban is megvan. Lásd lakhatás, lásd munkanélküliség. Gondoljunk csak a, a potenciális, vagy lát, vagy hát mondjuk, hogy potenciális hajléktalanokra, azokra, akik már most nem képesek kifizetni a lakások utáni rezsit, tehát igen, igen csak a kilakoltatás irányában tartanak. Aztán ugye hát beszéltünk a vállásokról is, ugye, hogy elválni elválunk, de hova költözünk. Az egyikből hajléktalan lesz, ez sajnos a, a elmúlt időszakban főleg a férfiakat érintettem, mert a, a gyerek a mamával ugye ott maradt a lakásban. Tehát ö, ö, én úgy érzem, hogy ha ö, mi megmutatjuk magunkat, és és látják, hogy, hogy van remény arra, hogy ezen változtatni tudjunk, akkor elég, eléggé könnyű lesz szövetségeseket szereznünk. Ennyit akartam csak mondani. Hello, my name is Anna, Mrs. Bodor. I also took part in the training myself. And uh, I'm also a member of an organization which is called Vagyunk, or We Exist. and we have a slogan. And the slogan is if you start and join us, then you're also doing something for your own life. And I think this reflects a case about the homeless, uh, which is that the problems that the homeless people have to face are problems and concerns that society as a whole has, have, has, sorry. Uh, such as uh, the issue of uh, housing, the issue of unemployment, uh, this um, this is reflected by the fact that, that, that more and more people are at are at risk are at the risk of uh, becoming unemployed uh, and homeless themselves. So the number of potential homeless people is growing. More and more people are unable to pay their rent, so they will sooner or later face the issue of eviction. Also, there are di divorces, and often uh, when there's a divorce, one or the other Will be put in the street. Often, uh, unfortunately, these have they have been the man, the single males, while uh, the mothers with the children could remain in the flat. So basically, what I want to say is that these are really widespread issues. But if we show ourselves, if we give, if we let our voices heard in society, that given the fact that these are really widespread problems. We can count on support from many people in society. So we just have to show that there's hope and there's the will, and then we'll have uh, many allies. Thank you. Reményes én nagyon szépen köszönöm, akik eljöttek és részt vettek ezen a két órás előadáson. Sajnos az időnk letelt, de mi azért nem fogunk elmenni. Akinek még maradt kérdése, illetve szeretne kérdezni, az itt kint minket meg fog találni, illetve arra kérem önöket, hogy amikor mennek ki, az ellenérhetőségét ott az ajtó előtt írják meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, és még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik részt vettek a képzésen, illetve akik tanítottak. minket a képzésen. Köszönöm szépen, nagy élmény volt. And so ladies and gentlemen, I would like to thank you for your patience because you have been sitting here for two hours now and it's been a, a long uh, discussion. We'll have to finish because time is up but I will tell you that we're not going to leave. So if you want to continue talking to us and you have further questions, you'll be sure to find us outside. And I would like to encourage everyone to leave their contacts so that we can contact them later on. And so we'll be here. I would like to thank you once again, and especially I would like to thank the people who uh, contributed to all this, who came and from whom we could learn. Um, so thank you once more.